طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على Muhammedin ve ala sahbihi ecmain. La şek ve la rayb ala kulli hal cinsel ilişki mescitte eee, caiz değildir. Yani mekruhtur. Mekruh. Kürhan şediden. Sizin bildiğiniz kadarıyla alimler <clears throat> cunup eee, giriyor mu, mescide girmiyor mu diye bu konularda ihtilaflar, ihtilaf yaptı. Ama e, bu konu daha ağır, daha şiddetli olan bir konu mescit e, cima için kurulmamıştır. Mescitler cima için kurulmamıştır. Zikrallah ve Allah dersler, Kur'anlar, namazlar için kurulmuştur. Onun için e, bizler diyoruz ki e, bu konudan bu konuyu e, bırakıp bu konudan uzaklaşmak yani cinsel ilişki kurmak mescitte gerekir. Ama mescidin yanında odalar varsa veya hatta bir binalar varsa o başka bir konu. O başka bir konu. O başka bir konu olabilir. Ee, yani o insan orada odalarda yaşıyorsa. ayetler bu konuda konuştular. <laughs> Velhamdülillah.